Eta goizuntan errandautzuegun bezala, miren azkarate, euskaltzaina eta katedraduna izanen da gure gaurko eskoal irratietako gomita. Egunon, miren? Egunon. Duela gutxi aurkeztu duzue Bilbon, egungo euskararen iztegia deitu duzuena, beste edabide batzuetan euskara modernoaren iztegi bezala ere deitu dutena, Ibon Sarasolak egindu, zoin da iztegionen honen berezitasuna, miren azkarate? Egitasmoa berezia da alderdi batetik. Iztegi horrek jasotzen ditu, ereduzko prosa gaur korpuseko hitzak. Eta biltzen ditu 2000 garren urtetik 2006 garren urtera arteko literatura testuak eta prentsa. Herria, aztekaria eta hasieran Euskaldunon egunkaria eta gero berria. Eta horregatik esaten dugu dela Euskara modernoa. Hogeita bat garren mendean erabilitako hitzak biltzen dituelako eta horrek egiten du beste iztegiak ez bezelako e, eh, ageri direlako zalantzarik ez gure tradizioko hitzak, ba, mendi eta etxe eta mai eta ate eta nahi duzuenak, Baina, behar bada ez dira ageri, ba, esate baterako Tzindiaren iztegian ageri diren beste hitz batzuk, hogei garren mendean ere erabili direnak, baina behar bada korpuseko autore hoiek hogeita bat garren mendean erabili ez dituztenak. Duan, horrelako iztegia da, hori du bere berezitasuna. Bera, zorrek erra nahi du bestelako iztegietan agertzen ez diren hitzak iztegiuntan ere agertzen direla e, batzuk behar bada bai, baina egia esan azkenean behar bada parekoak izango dira, Euskal Zendiaren iztegia ere hilabete zilabete ari delako e, handitzen eta, eta elikatzen, eta Euskal Zendiak ere baliatzen dituelako korpusak, baina esan bezala gureak e, egungo Euskararen iztegiak biltzen ditu ereduzko prosa gaur korpuseko hitzak eta iztegian sarrerak, antolatzeko modua ere ez da oikoa. Zergatik, batetik, zuzenean, sarean eginea delako, ez da paperean argitaratua eta gero sarean jarria, zuzenean sarean egina da, eta horrek aukera ematen du, nahi beste datu sartzeko. Ez duzu, ez daki zenbat horri e, mugarik. Eta horrek aukera ematen du, ba, baditu irurogeita amabos mila e, lema baino gehiago, eta e, berreun eta berrogeita amaika milatik gora dira azpisarrerak eta adibideak, beraz, papera eta gero argitaratzea ez da muga. Hori batetik, bestetik, sarrera bakoitzean, hitz hori ere nolakoa den, hitz batzuk erabilera ugaria dute eta aukera ematen dute, adierak emateko, baina batez ere erabilera testu inguruak emateko. Eta hori da, Ibon Sarasolak esaten zuena, berak batez ere hori hartu duela kontuan. Hitzak e, ze izen ondorekin erabiltzen diren, ze izen lagunekin erabiltzen diren, itzelkartu bateko lehen osagai diren, itzelkartu bateko bigarren osagai diren, e, ze adiera irudizko edo alegiazko duten, eta bada ezaugarri bat nik beti aipatu izan dudana, sarrera askoren ez guztien amaieran ageri dira hitz multzoak izeneko atal bat. Eta hor ematen dira hiru aldiz baino gehiagotan ageri diren hitz multzoak. Beraz, horrek ematen du sarrera jakin bat, <clears throat> hitz jakin bat, ze testu ingurutan erabili den, eta horiek guztiak estekak dira zuzenean korpusera, ereduzko prosagaur korpusera daramatenak. Mhm. Aipatu duzu, eh? ereduzko prosa deitzen den e, korpusan edo testu multzoan e, oinarritu ziztela, ez? E, os, e, eh, orko hitzak erauzteko edo hautatzeko, e, azaltzen aldaukuzu pixkat gehiago e, korpus hori nola elikatzen den edo ze Ipar Euskal Herriko ze testutaz osatua den edo? E, korpusa ez da egun e, gehiago elikatzen, korpus hori korpus itxia da, horregatik erabaki zen e, iztegia egitea, korpusa 2006ko testuekin amaitu zen, eta 2007an hasi zen egun euskararen iztegiaren egitasmoa. Korpus hori eguneratzeko bada beste bat, ereduzko prosa dinamikoa deitzen dena, eta hori urtez urte elikatzen da. Eta urte urte elikatze horretan badira argitaletxeek ematen dituzten testuak, beraz, ez dakit buruz, eh, ez dakit eh, esaten, baina hemengo idazleak eh, ziur badirela. Adibidez, maiatz txargitaletxeko liburuak dakit itxaro borda eta olako autoreak edo? Bai, elkarrekin, bai, elujarrekin, bai, alberdaniarekin, beraz, hor, eta gero bada herria beti, eta momentu honetan berria eta beraz horko hitzak e, izanen dira. Gehienetan ur, batez beste urtero hiru milioi testu hitz gehituko dira, hoietatik erdiak inguru literaturakoak erdiak inguru edabidetakoak, prentsakoak, eta hoiekin egiten dira bost urtekako e, sailak. Beraz, erran behar dugu, eh, honek ere baduela garantzia izan ere hainbat iztegi ezagutzen ditugu, nola erran, elujar, edo lakoak, euskaratik erderara egiten dutenak itzulpena, baino kasunetan euskara, euskara da ez, euskararen definizioak, euskararen erabilera ardatz. Bai, bai, euskara, euskara da, hemen ez dago ez gaztelaniarako eta ez frantseserako, ez da ingleserako itzulpenik ere. Beraz, euskaraz dakiten entzat bakarrik da nik uste dut hizkuntza batek euskara euskara e, bueno, euskara euskara edo bere eh, dagokion hizkuntzan hizkuntza horretako E, eh, iztegiak landu behar dituela ba beste ba, ba, ba, frantsesek edo inglesek edo, edo espainolek egiten duten bezala e, espainaren kasuan espainiako akademiaren iztegia gaztelania gaztelania da eta ingleseko iztegian handiak eta frantsesekoak ere frantses frantses edo eta besteak dira, bueno, iztegi elebidunak, beti ere e, sarrera bakoitzean informazio beti e, gutxixeago ematen dutenak. Euskaltzen diaren iztegia ere, jakina, e, Euskara, Euskara, iztegia da. Mhm. Untxa ulertu baldin badut, iztegi honek ez digu erranen bakarrik, hitz batek ze erran nahi duen, baizik eta hitz bat ze testu ingurutan eta nola baliatu daitekeen ezta baina konduan hartu bar da ere, e, izkuntzak etengabe aldatzen direla, berezikia oskoan, hitz batek ere garai eta momentu desberdinetan, e, nahi eta baliapen desberdinak ukaiten alditu, beraz, e, miren azkarate, iztegi hau eguneratua izanen da? Bai, horretan pentsatzen ari gara, e, badira gauza bat, batzuk dagoeneko hartu gara, osatu beharrekoak, eta e, tarteka tarteka hoiek ez dira hilero egiten diren e, gauzak, baina bai, e, pentsatua dago eta horri e, jarraipena edo osatzea eta eguneratzea nola, nola egin pentsatzen ari gara. -hmm. Beraz, iztegi bat ezagutzeko manera oberena, iztegian berean sartzea da, eta horregatik e, miren azkarate, proposatzen duzkizut, ba, bitz, e, eh, sekatu ditzagun, eta lehena, proposatzen dut dana mafrundi, hitza da, ea atxemaiten dugun, hitz berezi hori. E, lehenik, esan bezala, hitza agertzeko izan behar du, korpus horretan dauden autorek erabilitakoa. Beraz, gerta daiteke iparraldekoa izan arren, hor dauden autorek erabili ezpadute hitza ezagertzea, baina zuk aukeratu duzuna badago. Eta mafrundi sarreran ikusiko dugu otzeria e, sinonimo moduan edo marranta, eta hemen badira adibideak Juan Mari Irigoienek erabili du, Eta badira, Juan Mari Irigoienen iru adibide. Beraz horrek esan nahi du, Juan Mari Irigoienek baliatu duela, eta bada beste e, erabilera bat ere, adiz lagun gisa, eta kasu horretan ikusiko dugu itxaro bordaren adibide bat. Eta adibide hoiek e, jasotzen direnean, ondoan ageri da autorea, eta badago aukera berriz ere e, klik eginda ikusteko ze obratan eta ze horri aldetean ageri den adibide hori. Ara, lehen serkaketa Ara, lehen hori eginik, beste hitz bat probesatuko dautzut miren azkarate eta honakoan buakoa hitza izanen da, initzutan haize buako bezala baliatzen duguna. Bueno, buako ere ageri da, lehenik esaten da iparraldeko forma dela, ufakoa esan nahi duela, eta hemen ageri dira adibide ugari, eh, itxaro bordarenak, herriakoak, batez ere itxaro borda eta herria hoiek izango direlako korpus horretan dauden autoreak. Eta badira hainbat eh, adibide, ez dakit. Eta gero, hitz multzoen maiztasunetan, gutxienez hiru aldiz agertzen diren hitz multzoak, eta hor, haize buako. Beraz, hor ikusten da, buako batez ere haize buako hitz elkartu horretan erabiltzen dela eta badago aukera esteka moduan klik egin eta korpuseko adibideetara joateko eta ikusten da hemen aizebuako liburuetan hiru liburutan ageri eta prentsan behin eta liburuak hartzen baditugu arkituko ditugu itxaro bordaren liburuak eta adibideak eta prentsan aurkituko ditugu herriakoak Ara, beraz orain zuei da entxeatzea jakin interneten egungo euskararen iztegia idatziz e, erreskia duzuela iztegi hori eta bide batez zu hartu gitezen ere itxaro bordak eta herri egiten duten ekarpena basen afarroa siberoa eta lapurdiko euskara idatzira ere ekarriz eta gero, ara, e, horrelako iztegietan agertzea albidetuz beraz, mil esker horiei eta mil esker zuri ere biztandena miren azkarate euskal erratietan goizuntan gurekin izaiteagatik. Mil esker zuei zabalkunde hau egiten laguntzeagatik.